Bu gunoh kabiralarni bilishlik boshqa gunohlarning ham mufassal suratda, ya'ni gunoh kabiralarning boshqalarini bilishlikni mufassal suratda bilishlikka yordam beradi. Gunoh kabiralarni bilmasdan turib, undan ijtinob qilib saqlanishlik mumkin bo'lmasligi uchun, ya'ni yomonlikni yomonlikdan saqlanishlik uchun o'rganmoqligimiz kerak. Barra la lisharri walakin litawaqqihi. Shoir aytgandek, men yomonlikni yomonlik uchun o'rganganim yo'q. Ya'ni yomonlikni qilishlik uchun emas, lekin yomonlikdan saqlanishlik uchun. Modomiki inson bir narsaning yomonligini bilmas ekan, undan saqlanishligi mumkin emas. Bu navbatdagi gunoh kabiralarning navbatda esa minnat minnat gunoh kabira bo'lishligiga qaramasdan ko'pchilik bu narsaga giriftordir dalil shuki alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل الكلب فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين من bu oyatda الله سبحانه وتعالى iymon keltirgan kishilarni o'zlarining qilgan sadoqatlarini minnat va ozor bilan bekor qilmaslikka buyuryapti. Ya'ni minnat va ozor qilgan sadaqotlarni hammasini bekor qilib tashlaydi deyapti. Va bunga tamsil berib molini riyokorlik bilan infoq qilgan odamga o'xshaydi. Molini riyokorlik bilan infoq qilishlik riyoning gunoh kabiraligi haqida biz bahs yuritdik. Tamoman riyokor odam birorta bir savobga erisha olmaydi qilgan ko'rinishdagi yaxshi ishlari bilan. Uning misolini Alloh subhanahu va taolo minnat qilgan kishi va qilgan yaxshiligini qabul qilgan odamga ozor bergan kishini va riyo bilan infoq qilgan odamni misolini xuddi bir katta bir silliq toshki u toshni ustida chang o'tirgan tuproq bor inson uzoqdan qaraganda buni bir adirlik nihoyatda unumdor narsa deb o'ylaydi bunga suv bo'lsa yomg'ir bo'lsa juda bir katta bir yaxshi unum bersa kerak hosil bersa kerak balki albatta hosil beradi deydi chunki tekis balandlik shabada va shunda usti tuproq bo'lib turgan bir adirlikni unumdor bo'lishligida shak shubha yo'q agar yomg'ir yetsa xuddi bu lekin ko'rinishda shundayu uni tagi silliq tosh chuqurchag'an emaski bir ozgina tuproq qolsa silliq tosh ustida tuproq bor unga ustiga qattiq yomg'ir yog'sa sip siydon qilib qo'yib qo'yadi hech narsa qolmaydi u yerda unum tugul tuproqni e, o'zi ham qolmaydi xuddi minnat va ozor bergan kishining misoli shunga o'xshaydi ko'rinishda riyokor odamning qilgan amali ham juda bir ajoyib bir yaxshi amalga o'xshab turaveradi lekin oxiratga borganda hech narsa bo'lmaydi alloh taolo minnat qilgan odamlarni va sadaqot berib ozor bergan va riyo qilgan odamlarni zolim deyapti bunaqa zolimlarni olloh to'g'ri yo'lga yo'llamaydi demak minnat qilgan odam hidoyat yo'lidan uzoqlashaveradi kun sayin minnat bir yaxshilikni qilib doim shuni shuni qildim senga buni qildim deb aytib yurishlik ozor bo'lsa shu yaxshilik qilingan odamga shuni qilsam bilmadim deb aytib yurishlik bundan olloh saqlaganlargina salomat qolgan birodarlar inson shu oyatni agar tushunsa endi bugun eshitdim bugundan boshlab sadaqot qilishni boshlasam kerak deb o'ylaydi chunki minnat Bu ozorga albatta inson sadaqat qilgan odam imtihonga uchraydi. Yaxshilik qilgan odami albatta u yaxshilikni bilmasdan ketadi. Shu vaqtda minnat bilan ozor darvozasini ochadi odam. Alloh subhanahu va taolo minnat va ozorni sadaqatlarni botil qiladi deyapti. Demak, sadaqatlarni bekor ketkizgan narsa albatta gunoh kabira bo'ladi. <clears throat> alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida uch kishiga gapirmaydi va ularga qaramaydi ham ularni pokiza odamlar deb e'tibor qilmaydi pokizalamaydi shularning bittasi minnat qiluvchi deb hadis shariflarda ko'rsatilgan va uch kishini jannatga kirmaydi deb sanalgan hadis shariflarda ham bittasi minnat qiluvchi deb e'tibor qilingan bu hadisni Imom Nasoiy o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Avvalgi hadisni Imom Muslim boshqa hadis to'plamlarida Imom Buxoriyning hadis to'plamlaridan boshqa hadis to'plamlarida keltirilgan. Imom Muslimda ham keltirilgan hadis shariflar. Gunoh kabiralarning navbatda esa qadarni takzib qilishlik Alloh subhanahu va taolo har bir narsani olamda o'ziga xos bir miqdor bilan yaratdi. Shu qadarni takzib qilib, qadarga iymon keltirmaslik bu gunoh kabiralardan. Gunoh kabiralardan deganimizda birodarlar, shirkni ham gunoh kabiralardan deb sanaganmiz. Ya'ni butun amallarni habata qilib, jahannamda abadiy bo'lishlikka sabab bo'ladigan. Qadarga iymon keltirmaslik bu qadarni taklif qilishlik gunoh kabiralardan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Har bir narsani qadar bilan yaratdik deb bayon qilyapti. Biz ba'zi birodarlar shu qadar haqida o'zlari bir maktub yo'llashib bizdan bir savollar qilishgan. Buni ma'lum bir darsni o'rnida aytishlikka inshaalloh va'da qilganmiz hozirgi bizni darsimiz ham alohida qadar haqida emas birodarlar qadarni takzib qilishlik gunoh kabiralardan shuning uchun ba'zi ma'lumotlarni berib ketamiz biz shuni bilamizki qadarga iymon keltiramiz va abdulloh ibn umardan rivoyat qilingan asarda sizlarni bittalaringlar dedilar agar uhud tog'icha oltinni ehson qilsa qabul bo'lmaydi hatto qadarga iymon keltirmaguncha deydi qadarga iymon keltirishlik iymon ruknini bittasidir omantu billahina bir rukni qadarga iymon keltirishlikdir buni insonning ba'zi o'rinlarga aqli o'zining noqis aqlini yetmaganligi sababli kizib qilishlik bu gunoh kabiralardandir Bu narsani biz shunday umumiy qilib tushunmoqligimiz uchun qisqa suratda faqat Abu Hanifa rahimahullohni ba'zi bir so'zlariga to'xtalib o'taman. imom abu hanifa rahimahulloh shunday deganlarki alloh subhanahu va taolo azalda qadarga iymon keltirishlikning mavzulardan bittasi olamdagi hamma narsani bo'lishligidan ilgari bilgan deb mo'min odam e'tiqod qilishlikka mukallafdir alloh subhanahu va taoloning ilmini qadarga taalluqli bo'lgan masalalar bo'lganligi uchun aytyapmiz ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم كيف يكون فناؤه alloh subhanahu va taolo hali vujudga kelmagan narsani vujudga kelmagan vaqtida uni qanday vujudga kelishligini ham biladi uning ma'dum vujudga kelmagan narsani ham biladi va vujudga kelganda qanday vujudga kelishligini ham biladi alloh subhanahu va taoloning ilmi bor narsani ham biladi qanday vujudga kelganligini ham kelajakda kelishligini ham biladi va uning bor narsaning qanday yo'q bo'lishligini ham biladi alloh subhanahu va taoloning ilmini muhid deb bilamiz inson buni noqis aqli bilan ba'zi o'rinlarga fikri yetmaganlik bilan u haqdagi dovdirab qolishlikdan ehtiyot bo'lmoqligi kerak qadar alloh subhanahu va taoloning sirridir u g'ayb sirlardandir biz bunga iymon keltiramiz insonning g'arizasida ko'p g'arizalar o'rnatilgan buni tushunishligimiz uchun g'ayb haqidagi iymonni tushunishligimiz uchun bir g'arizalarga murojaat qilsak bizda yemoq g'arizasi bor buni yem bir narsa yemasdan turib so'ndirolmaymiz. Shuni boshqa bir shirin so'zlarni aytib berishlik bilan yemoq g'arizamiz qolmaydi. Bizda uyqu g'arizasi bor. Buni istirohat qilib uxlamasak, u qoniqmaydi. Boshqa narsa bilan buni o'rnini bostirib bo'lmaydi. Va bir narsaga va hokazo bizdagi g'arizalar jinsiy g'ariza. Buni turmush qilishlik bilan inson mana bu g'arizasini qoniqtiradi xullas insondagi hamma g'arizalar o'zining to'g'ri ko'rsatmasi bilan faqat islomgina qondirgan yemoq g'arizasini halol taom bilan qondirmasa harom taomlarni yeyishlik bilan bo'lsa ham qondirishga harakat qiladi islom buni halol taom bilan qondirgan va hokazo shu qo'rquv g'arizasi bu g'arizani biz Allohdan qo'rqishlik bilan qondirmasak, baribir bu g'ariza beqaror bo'ladida, ko'lankamizdan bo'lsa ham qo'rqib qondirishlikka harakat qilamiz. Islom buni faqat Allohdan qo'rqishlik bilan. Mana bu Allohdan qo'rqishlik bilan biz mukammal dovyurak insonga aylanamiz. Mana bu to'g'ri yo'l bilan qondirishlik. Umid g'arizasi. Buni Allohdan umid qilishlik bilan Bu g'arizamizni qondiramiz. Shunga o'xshagan bizdagi g'arizalar ko'p g'arizalarni islom o'zining to'g'ri yo'nalishi bilan qondirgan. Shu g'arizalar ichida bir narsani bilishga bo'lgan intilish g'arizasi. Buni Alloh subhanahu va taolo bizni butun koinotning sirlarini, mahluqotlari haqida fikrlashlikka buyurdi va bu g'arizani islom to'g'ri yo'l bilan qondirdi va qaysi yo'nalishlarda fikr aqlning harakat qilishligini bizga ko'rsatib berdi qur'onning har bir sahifasini mo'min kishi o'qir ekan ollohning maxluqotlari haqida fikrga yo'llanma berilganligini guvohi bo'ladi va shu bilan birga inson bir narsani bilmayman deb ko'p narsani bilmasligini o'zi tan oladida va bir narsani bilmaydigan narsani bilishlik bilan ham g'arizasini qondiradi ya'ni men bu narsani bilmayman deb bilib bo'lmaydi degan narsa bilan o'zini g'arizasini qondirishga harakat qiladi inson o'ziga savol qilsa hamma narsani bilaman desa dunyodagi eng nodon inson shu so'zing bilan sen sensan deydi dunyoda hech narsani bilmayman desa uning ichidan insonga inson hech narsani bilmaydigan maxluq emas inson bilishligi mumkin bo'lgan maxluq deb o'zini ichidan tovushni eshitadi ammo hamma narsani bilaman desa ham o'zini eng nodon sensan degan tovushni ichidan eshitadi ammo insonning biladigan narsalari bilmaydigan narsalardan ko'ra ko'proq ya'ni biladigan narsasi bilmaydigan narsasidan ozroq desa shundagina mana endi o'zingga kelding deb insonning g'arizasi qoniqadi ana shunday biladigan narsalarni alloh taolo o'zining mavjudotini o'rganishlikka va bularni o'zining insonning asli yer yuziga yaratilishligidan maqsad bo'lgan Allohning xalifasi bo'lishlik vazifasida o'tashlikka foydalanishlikka, insonlarning manfaati yo'lida foydalanishlikka Alloh buyurdi. ammo bilmaydigan g'arizasini bilmayman deb qoniqadigan g'arizasini g'ayiblarning xabarini berishlik bilan mana bu g'ayiblarni sirini bilmayman deb deyishlik bilan inson o'zini qoniqtiradi qadar ham alloh subhanahu va taoloning sirridandirki bu qadar Allohning har bir narsani bo'lajak narsalarni bilishligi va insonning haqidagi bo'lgan ko'p narsalarning kitobat qilinganligi bunga iymon keltiramiz va buning sirri haqida bahs yuritmaymiz mana bu narsani sirlarni bilmayman deyishlik bilan o'zimizni bilma inson bilmaydigan narsalari ham bor ekan deb bilgan g'arizamizni shu bilan qondiramiz xullas abu hanifa rahimaulloh qadar haqida mujodala qilmoqchi bo'lib kelgan bir kishiga aytgan ekanlarki أما علمت أن الناظر في القدر كالناظر في عيني الشمس كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا qadarga qarovchi odam xuddi oftobning nuriga qarovchi odamga o'xshaydi oftobning nuriga qaragan sari ko'rishligi kuchsizlanib boraveradi degan ekanlar qadar haqida sen bahs yuritgan saring bilmasliging kuchayib boraveradi degan ekanlar xullas o'zining aqliga, zaif aqliga ba'zi o'rinlarni to'g'ri keltira olmaganligidan qadarga iymon keltirmaslik bu gunoh kabiralardandir. Shuning uchun qadar haqida ba'zi bir kishilar tomonidan o'z ra'yi bilan, aqli bilan kitobat qilingan narsalarni bahs qilib o'qishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Gunoh kabiralardan navbatda esa tajassus tajassus aslida josus kalimasidan olingan bir odamning aybini tekshirish bir odamni qilgan amalidan maqsad nima uni juda ham tekshirib buni ko'p josuslik qilishlik bu gunoh beriladi. umuman odamlarning aybini bir joylarga yetkizish, ma'lum o'rinlarga ularni qora qilib olib borish bu narsalar gunoh kabiralardandir. Bu gunoh kabira haqida Qur'oni Karimdagi bizga wala tajassasu birlar bir ba'zi bir-biringlarni aybinglarni tekshirmanglar, josuslik qilmanglar degan oyat bizga chiqmaydi. Va shu bilan birga birovning aybini oshkor qilmagan kishiga buning aybini bilib turib bekitgan odamga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida alloh subhanahu va taolo uning qiyomat kuni aybini bekitishlik va'da qilingan agar dunyoda biror bir odamning aybini ochmasangiz bekitsangiz sizga bir kuch sarf bo'lmaydi shu kuch sarf qilishlikni to'xtatsangiz aybni bekitib qo'yaverasiz aybni ochishlik uchun borish kerak urinish kerak isbotlashga yolg'on narsani isbotlashlik ham oson emas bu narsani urinib haqqa o'xshagan chizib kalimalar bilan o'rab harakat qilish kerak yordamchilar talab qilish kerak ammo buni bekitishlikka hech qanaqa kuch ketmaydi shu tamom shuni kuchingizni noto'g'ri yo'lga ishlatishlikni to'xtatsangiz aybini bekitgan bo'lasiz qiyomat kuni alloh subhanahu va taolo mo'min kishini aybini bekitishlikni va'da qildi kim bir mo'minni birodarni aybini bekitsa alloh subhanahu va taolo qiyomatda nihoyatda sharmanda bo'linadigan o'rinda uning aybini bekitadi tajassusdandir birovlarning so'zini eshitishlikka harakat qilish ular buni eshitishligini xohlamasa ham bunga qattiq bir vaid imom buxoriyni keltirgan hadis shariflarda bayon qilingan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة kim bir odamlarni so'zni eshitishlikka ishqiboz bo'lsa ular buni so'zini undan bekitishib turuvdi uni eshitishligini xohlamayotgandi bu o'zlariga xos bo'lgan so'z edi mana bu narsaga ishqiboz bo'lsa uning ikki qulog'iga qo'rg'oshin qo'yiladi qiyomat kuni deydi hattoki abdulloh ibn masudga hadal valid ibn uqba taqturu lihyatuhu khamran bu valid ibn uqba degan odam soqolidan mast qiluvchi ichimlikni tomib turibdi deb xabar berilganda inna nuhina anit tajassusi biz birovlarni tekshirishlikdan qaytarilganmiz agar bizga aniq o'zimizga zohir bo'lsa tekshirmagan holatda zohir bo'lsa shunda uni jazolaymiz degan ekan shunchalik tajassusdan tiyilishgan ekanlar gunoh kabiraning navbatdagisi chaqimchilik chaqimchilik odamlar o'rtasida gap tashishlik o'rtalarni buzish maqsadida ammo o'rtalarni isloh qilishlik maqsadida bo'lgan harakat bu yaxshi harakatdir qur'oni karimda bu chaqimchilik sifati bo'lgan va bu sifat bilan qo'shilgan boshqa mazmun sifatlari bo'lgan kishiga itoat qilmaslikka Alloh taolo rasulini buyurdi. binamin. maqsad chaqimchidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida Imom Buxoriy, Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilgan hadisda la jannata Jannatga chaqimchi kirmaydi deyilgan ekan. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida ikki qabr oldidan o'tdilar aytdilarki ikkovi qabrdagi kishilar azoblanyapti gunoh kabira sababli azoblanayotgani yo'q dedilar ama annahu kabir keyin aytdilarki yo'q gunoh kabira ekan dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qabrdagi ikkita yotgan odamning qilgan gunohlarini avvalda gunoh kabira deb o'ylamagan edilar shu so'zlarini gunoh kabira sababli azoblanayotgani yo'q deganlarda vahiy keldida yo'q bu gunoh kabira degan vahiy kelishi bilan darrov so'zlarini to'g'riladilarda gunoh kabira deb ogohlantirdi shuning uchun bu hadisni sharhida ama innahu kabir deb tezda gunoh kabira deb ogohlantirganliklarini shunday sharhlanadi Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlihi. Bittasi o'zining bavlidan ehtiyot emasdi. Mana nasoro g'ayri dinlar bular o'zlarining bir bavlidan ehtiyot bo'lishmaydi. Tikka turib bavl qilishadi. Ular bavlni hech qanday liboslarga chachrashligini buni e'tiborga olishmaydi. Shundan ehtiyot bo'lmasdi. Ya'ni ustiga bavl qilardi emas, bavldan ehtiyot emasdi. Shuning uchun musulmon oilalarda bolalarni shu to'g'rida yoshligidan tarbiya qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ota onalardan ham bizga mehribonlik qilib tahoratga kirgandek odobni ham bizga o'rgatishlikdan erinmaganlar chunki ummatga mehribonliklaridan boshqa ajnabiy millatlarda bu narsani biror bir tarbiyasi bo'lmaydi birodarlar bizning masjidlarimizda minbarda buning tarbiyasi bo'laveradi nima uchun Bu nopok narsadan saqlanish azobi qabrga sabab bo'ladigan amaldir. Boshqalarning ajnabiylarning yo'llarida faqat yuziga pardoz berishlik haqida bahs qiladi xolos. Mana bu narsa mo'min odamning hamma a'zosi pok bo'lgandek libosi toza bo'ladi. Ammo boshqasi dedilar, chaqimchilik bilan xalqlar o'rtasida yuradi. va keyin bir ho'l novdani oldilarda ikkiga bo'lib har bir qabrga bittadan sanchib qo'ydilar sababini so'ralgan vaqtlarda yoyinki o'zlari bayon qildilar bulardan azob yengillab turar shu novdalar quriguncha dedilar mana bu narsada bavil bilan chaqimchilikni barobar ko'rdilar insonni chaqimchilik ma'naviy bir bavlga o'xshagan narsadir gunoh kabiralarning navbatida esa la'nat aytishlik ya'ni mo'min odamga haqqiga la'nat aytishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mo'min odamga la'nat aytish uni qatl qilgan bilan barobar dedilar imom buxoriy hadislarida keltirilgan imom muslimning jomi sahiylarida keltirilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki la anuna shufaa va la shuhada yawmal qiyamah la'nat aytuvchi kishilar qiyomat kuni shafoat qiluvchi sifatda bo'lmaydi va yana qiyomat kuni ular ummatlarga guvoh bo'lmaydi degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadis muboraklarda imom muslim rivoyat qilgan abu hurayra rivoyati asosida la ollohni tasdiqlovchi mo'min kishi la'nat aytuvchi bo'lmaydi degan ekan imom abu dovudning sunanlarida keltirilgan hadis sharifda innal abda ida la'ana shay'an sa'idatil la'natu ila as-sama' فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها la'nat haqida aytgan ekanlarki banda bir la'nat aytsa bir narsaga la'nat aytsa la'nat osmonga ko'tariladi osmon darvozalari bekiladi Keyin yerga tushadi. Yer ham la'natni yo'lini to'sadi. Keyin o'ng va chap tarafga la'nat yuradi. Agar bir o'rin topolmasa, bu la'nat aytilingan odamni oldiga keladi. Ya'ni la'nat aytilingan odamni oldiga kelsa, agar haqiqatda la'nat aytilinadigan odam bo'lsa, la'nat shunga to'xtaydi. Bo'lmasam la'nat aytuvchiga qaytib keladi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'nat aytgan odamlarni biz alloh subhanahu va taolo qur'onda la'nat aytgan kishilarni biz o'rgandik bularni ba'zilari mana qur'oni karimda ala la'natullohi ala zolimin zolimlarga ollohni la'nati bo'lsin dedi kazzob kishilarga ollohni la'nati bo'lsin dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam riboni yuvchi va shunga yediruvchi va guvohi va buni ribolarni yozish yozib sabab bo'lgan kishilarga la'nat aytdilar va hol qo'yuvchi hol qo'yishlikni talab qilgan ayollar ko'proq bo'lganligi uchun qosh teruvchi va shunaqa ayollarga soch ulovchi ayollarga ulatishlikni talab qilgan ayollarga la'nat aytdilar musibat vaqtida yaqasini yirtib faryod chekkan o'zini qonatgan bunaqa shapalaqlagan besabrlik qilib faryod chekkan Alloh bilan jang qilgan musibat vaqtidagi kishilarga la'nat aytdilar suratkashlarga la'nat aytdilar va yana o'zi bilan birovni haqqini o'rtasidagi haqlarni olib olishlikka o'zini hududlarni o'zgartirgan kishilarga ham la'nat aytdilar. O'zini ota-onasiga la'nat aytgan kishiga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Onasini so'kkan kishilarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Amo kishini yo'ldan adashtirib qo'ygan odamlarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Va yana ko'p gunohlarni aytgan, qilgan kishilarga la'nat e'lon qildilar. Allohdan boshqaga biror bir so'yishni atab so'yganlarga ham Allohni la'nati bo'lsin dedilar. Allohni la'nati bo'lganligini belgisi shu odamlarni bir tekshirib ko'rilsa, birodarlar. Shu islomning so'zlarini masxara qilib kutib oladi. Qabul qilmaydi, chunki u mal'un bo'lganligini belgisidir. Ko'p kishiga Allohni nomidan boshqa nomga so'ygan kishiga Allohni la'nati bo'lsin degan ekanlar desa, men shu ishni qilaveraman deydi. Mal'un bo'lganligini belgisi shu. ayollarga o'zini o'xshatgan erkaklarga ham allohni la'nati bo'lsin deydilar va erkaklarga o'zini o'xshatgan ayollarga ham allohni la'nati bo'lsin dedilar va yana birovning ayolini aynitib oilasini buzib o'zi turmush qurgan kishilarga ham allohni la'nati bo'lsin dedilar hadis shariflarda man ala zawjiha degan mana shu hadis shariflar bor xullas bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'nat aytgan odamlarga biz ham ikkilanmasdan la'nat aytamiz chunki bu la'nat to'g'ri borib tegadi odamga chunki olloh rasuli la'nat aytgan ammo mo'min odamlarga la'nat aytishlik bu uning qatl qilishlik bilan barobar gunohga beriladi ahdlarga vafo qilmaslik qur'oni karimda va bil ahd innal ahda kana mas'ula ahdga vafo qilinglar ahd qiyomat kuni so'raladi ahd nima Imom zajjoj aytgan ekanlarki alloh taolo buyurgan narsalar hammasi ahddir olloh qaytargan narsalar ahddir biz shularga vafo qilishlikka ya'ni bajarishlikka olloh buyurgan narsalarni qilishga qaytargan narsalardan qaytishlikka biz ma'murmiz bu narsalar ahdga vafo qilishlikdir agar shunga vafo qilmasak bu gunoh kabira bo'ladi xiyonat bo'ladi qur'oni karimda ya ayyuhallazina amanu avfu bil uqud ahdlarga aqd ya'ni Alloh buyurgan narsalarni qilishlik bilan ado qilinglar ahdinglarni Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik bilan ado qilinglar degan ma'noga tafsir qilishgan shuning uchun shariat buyurgan narsalarni qilishligimiz ahdga vafodorlikdir shariat qaytargan narsalardan qaytishligimiz ahdga vafodorlikdir bularni qilmaslik ahdga xiyonatdir gunoh kabiralardir folbinni tasdiqlashlik gunoh kabiralardandir rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom abu dovud imom termiziy ibn mojja rivoyat qilgan o'zlarining hadis to'plamlarida keltirgan hadis sharifda aytdilarki man ata arrofan أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم kim mana shunaqa kelajakni bilaman deb bilag'onman deb e'lon qilgan odamni oldiga borsa folbinni oldiga borsa va gapirgan so'zini tasdiqlasa alloh subhanahu va taolo tarafidan muhammad alayhissalomga tushirilgan qur'onga kofir bo'libdi kofirning hukmini bilasiz birodarlar shu vaqtda oilalari taloq bo'ladi. Musulmonlarning boshiga tushgan bir musibat shuki, bular hammalarini bitta johila ayol boshqaradi. Bitta mahalla, bitta qarindoshni bitta johila ayol islomda hech qanday narsasini bilmagan ayol boshqaraveradi. Shu polbinga borishlikni maslahat berish bilan hamma shu polbinning orqasida kofir bo'lib yuraveradi. undan tashqari bunisidan ham islomdan deb sanagan musulmonlar ham qiziq u islom bilan kurashish deb tolbinlar bilan kurashayotgan dahriylar undan ham qiziq Alloh iroda qilganki Alloh subhanahu va taolo islomni dahriy bilan ham rivojlantiraveradi islomning ba'zi rivojlantirishlikka sabab bo'lgan amallarda Modomiki iymon asosida barpo bo'lmasa, unda hech qanday foyda yo'q, birodarlar. Qalbinlarni yo'qotishlikka tahriylar harakat qiladi. Shundan shu ajrdan ham musulmonlar mahrum bo'ladi. Musulmonlar shu qalbinni tasdiqlamaslik bilan ajrlanishlikdan ham mahrum. Shunchalik islomga johil bo'lib ketilgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu sehrgarlarni qatl qilishlikka buyurgan ekanlar. o'zlarining xilofat davrlarida sehrgarlarni qatl qilgan ekanlar bu nomni birodarlar folbin degan nomning madaniy tilga almashtirib qolish bilan uning qiymati o'zgarmaydi birodarlar shuni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak uni hozirgi vaqtda unga bir balandparvoz nom berilishligi bilan o'zgarmaydi kelajak haqida xabar bergan odam folbindir uning nomi nima bo'lsa ham mast qiluvchi ichimlikni ustiga boshqa bir qog'ozni yopishtirib qo'yishlik bilan u ichidagi mast qiluvchi ichimlikni nomi o'zgarib qolmaydi gunoh kabiralarning ba'zilari birodarlar liboslarga suratlar olish jonli suratlarni olgan liboslarni shularni kiyib yurishlik, suratlarni devorlarga olib namoz o'qiydigan xonalarga qo'yib qo'yishlik, bu narsalardan biz man qilinganmiz. ataynahumul kitaba ya'rifunahu ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitoblar nasoro, yahudlar islomni o'g'illarini tanigandek yaxshi tanishadi. Islomning dushmanlari islomda yo'q bo'lgan narsalarni qilib ahli islomlarning orasiga tarqatishadi ahli islomlar o'zini madaniyatli deb bu bilan kerilib yurishadi lekin ular islomlarini bilishmaydi ahli kitoblar islomni o'g'illarni tanigandek yaxshi taniydi qaysi yo'l bilan bular mushrik bo'lib qaysi yo'l bilan bularning duolari ijobat bo'lmaydigan qaysi yo'llar bilan bular gunoh kabiralarni qiladigan kishilar bo'lishligini qaysi yo'l bilan allohning rahmatidan uzoq bo'lishligini ular yaxshi bilishadi mana bu narsalar islomda yo'qdir birodarlar mana bunday islomda yo'q narsalar ko'p ahli islomlarning ichiga madaniyat lafzi bilan kirib kelgan أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamizga shunday dedilar qiyomat kunida eng qattiq azoblanadigan kishilar ollohning xilqatiga o'xshataman deb o'xshatgan kishilar ya'ni jonli narsalarni suratini olib ollohni xilqatiga olloh yaratgan maxluqlarga o'zining chizgan narsasini o'xshatgan kishilar eng qattiq qiyomat kuni azoblanadigan kishilar من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ فيها أبدا qiyomat kuni biror jonli suratni chizgan odamga taklif qilinar ekan jon kirgizgin deb u jon kirgizishlikka harakat qiladigan qilib qo'yilar ekan hech qachon u jon kirgizolmaydi albatta rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan imom buxoriy va imom muslimning hadis hadis to'plamlarida farishtalar it bor uyga va surat bor uyga kirmaydi dedi kim uyga farishta kirmasligiga harakat qilsa uyga it bilan surat olib kirib qo'ysa maqsadiga yetadi mana shuni bilib qo'yishimiz kerak itni birodarlar meni muhofaza qilsin deb turib odam olib keladi lekin olloh subhanahu va taolo tarafidan qulog'iga kirib ketayotgan mayda hasharotlarni ham himoya qiluvchi son sanoqsiz farishtalarni alloh taolo bizga xizmatga qo'yibdi it buni bilmaydi it kirishligi bilan shunday rahmat farishtalari chiqib ketadi qayd qilingan ba'zi hadislarda rahmat farishtalari deyilgan ba'zilarda mutlaq farishtalar deyilgan mana bu farishtalar rahmat farishtalari bo'lganda bir nav'an bu ham bir alam insonga lekin mutlaq boshqa himoya qiluvchi farishtalar ham kirmasa juda ko'p himoyachini o'rniga bir itni almashtirib qo'ygan bo'ladi qaysi bir narsani ko'rsangiz islomda mazmun bo'lsa islom dushmanlari shuni nihoyatda rivojlantirishlikka harakat qiladi hozir ko'rsangiz odamlarni ishqiboz bo'lgan narsasi ota onasi emas bir it qolgan mana bu narsa zimniy bir islomning dushmani tarafidan ularga bo'layotgan targ'ibot ta'sirida bo'ladi itlar haqidagi odamlar tarafidan to'qilgan hikoyalarni ko'rsangiz umringizda it ko'rmagan bo'lsangiz bir bu itni ko'rsam bo'lar ekan degan qilyapsiz hamma narsani bu narsa nima demasdi shu it u o'zining bavlini og'zini tutadigan vahshiy it bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar it ummat bo'lmaganda hammasini o'ldirib yuborardim degan ekanlar ya'ni u ham bitta ummat uning bir o'rinlarda o'zini joyi bor biz misol qilib olganimizda ovchilar uchun itga ruxsat berilgan katta dehqonchilik qiladigan kishilarga nisbatan itga ruxsat berilgan bu bu ham muallam o'rgatilingan bo'lishi shart bu narsa boshqa ma'no birodarlar hamma uyga itni olib kelib olishlik boshqa ma'no bu Gunoh kabiralarining navbatda esa musibat vaqtida o'zini shapaloqlab dod faryod qilishlik, yoqalarini yirtishlik, qo'pol qilib aytganda hayotida ota-onasini bilmasdan vafot qilganda mutahamchilik qilishlik. Mana bu narsa gunoh kabiralardan. Alloh bilan urushishlik. og'zidan Alloh rasuli rozi bo'lmaydigan so'zlar bilan faryod qilishlik. Musibat vaqtida inson kulmaydi, inson yig'laydi. Lekin yig'lash rahmatdir. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bu ko'zdan yoshni kelishligi. Lekin Alloh rasuli rozi bo'lmaydigan so'zlarni aytishlik bu gunoh kabiralardan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'nat aytgan odamlarning bittasi Alloh rasuli rozi bo'lmaydigan so'z bilan faryod qilgan kishilarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedi. Gunoh kabiralarining bittasi zaif kishilarga zo'ravonlik qilishlik. Alloh subhanahu va taolo o'zini yakka o'ziga ibodat qilishlikka buyurib, hech bir narsani sharik qilmaslik, shirkdan qaytargandan keyin o'zining yakka ibodatiga buyurib shirkdan qaytarishlik bilan ota onaga yaxshilik qilishlikka va qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka yetimlarga yaxshilik qilishlikka miskinlarga yaxshilik qilishlikka yon qo'shnilarga uzoq qo'shnilarga yaxshilik qilishlikka yonidagi birodarlariga musofirlarga va qo'l ostidagi xodimlarga yaxshilik qilishlikka alloh taolo buyurdi va bularga zulm qilishlikdan qaytardi ularga zulm qilib zo'ravonlik qilishlik bu gunohga beriladi qo'shnilarga ozor berishlikni alohida ta'kidladilar. Shuning uchun biz ham ta'kidlaymiz, qo'shnilarga ozor berishlik gunoh kabiralardandir. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda Imom Buxoriy, Imom Muslimni hadis to'plamlarida keltirilgan, "Vallohi la yu'minu vallohi la yu'minu" deb takror aytdilar. Iymon keltirgan emas, iymon keltirgan emas deb qasamyod qilib Allohning nomiga qasam ichdilar. Shunda kim iymon keltirmagan kishi kim yo rasululloh deb savol qilishganlarda qo'shnisi buning zararlaridan xotirjam bo'lmagan ya'ni hali qo'shnisi ozor topgan emas doim tashvishda turadi shundan bir zarar yetib qolarmikin degan tashvishda tursa shu odam iymon keltirgan emas degan ekanlar va rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan gunohlarning eng kattasi ko'proq qiz bolalarni bularning foydasi yo'q deb ular bizga kasb qilib pul topmaydi degan fikr bilan ularni qatl qilgan hattoki umar ibn hattob aytgan ekanlarki hayotimda johiliyat davrida bir ishni eslab o'zimni to'xtatolmay kulaman degan bir ishimni eslab to'xtatolmasdan yig'layman degan ekanlar nima deb so'raganlarida kulishligim shuki halvodan but qilardik qornimiz ochib qolsa ibodat qilib bo'lganimizdan keyin qornimiz ochib qolsa yeb olardik buni eslab kulaman shunchalik nodonlik johiliyat davrida o'zimni to'xtatolmay yig'laganim shuki qiz farzand ko'rganimda chuqurni kavlab sahroga ko'myotgan vaqtimda qizim soqollarimga yolinib yolborib ko'p yig'lab meni olib keting deb yig'lagan vaqtida rahmsizlik qilib ko'mib kelganligimdan ko'p yig'layman Johiliyat davrida to'g'ri. Insonlar buni ko'mishlikdan shunchalik qalblari tosh bo'lgan, islomdan uzoq yo'q bo'lgan manhaj bo'lgan. Lekin tekshirib ko'rilsa, aksar ko'nganlar erkaklar bo'lgan. Endi hozirgi vaqtdagi madaniyat deb atalgan vaqtda tekshirib ko'rsangiz, u vaqtda qiz bolalar ko'milgan bo'lsa, hozir o'g'il qizga qaramasdan ko'mib tashlayapti. Ko'mib tashlashlik u axlatxonaga tashlab yuboryapti bo'g'ib o'ldirib tashlayapti biz buni birovni o'ldirayotganligini gapirmaylik u narsadan xohlagancha misol topishligingiz mumkin hozirda undan ham mohirroq bo'lsa hojatxonaga tashlab yuboryapti kim shu bolaning onasi tarixda ertaklaru hamma hikoyalar dunyoda onaning mehricha o'zining farzandiga bo'lgan mehricha mehr yo'q deb ta'riflanadi toshlarni ham eritib tashlaydigan kuchli mehr deydi lekin madaniyat deb atalgan davrda ona eng dunyoda mehrli bo'lgan o'zining farzandini hojatxonaga tashlab yuboryapti nima uchun islomga zid bo'lgan nikoh uslubida vujudga kelmagan sababli undan ham mohirroq bo'lsa u hojatxonaga hali vujudga keltirmasdan yo'qotib tashlaydi bu nihoyatda ilmi ko'paygan nihoyatda ilmli bo'lgan ziyoli bo'lgandan keyin u vujudga keladi mana bu narsani ko'rsangiz mana islomning bu so'zi u johiliyatda deb o'rganmang madaniy johiliyatda bu narsaning son sanoqsiz bo'layotganligini bilingki gunohlarning kattasi farzandini o'zi nima uchun o'zi bilan birga bu yashashligidan qo'rqib yashab qolmasin deb o'ldiradi uchinchisi qo'shningni ayoli bilan buzuq ish qilish buzuq ish islomda eng yomon narsa lekin o'zining qo'shnisini oilalarga nisbatan hurmatsizlik bilan qilishlik bu islom kechirmaydigan katta gunohlardandir Chunki bir devor qo'shni bo'lib turgan joyda o'zining qo'shnilari mahallasidagi ayollarga nisbatan nihoyatda hurmatda bo'lishligi kerak edi. Hattoki mujohidlar islom jihodi bilan ketgan vaqtda mujohidlarning xonadonlarida qolgan bir kishini qo'yib ketilinardi. Shu kasb qilib 10 ta xonadonga qo'yib ketilgan bo'lsa, kasb qilib 10 dirham pul topadigan bo'lsa har bir xonadonga bir dirhamdan bo'lib o'zining uyiga bir dirhamlik olib kirib ketadi hadis shariflarda mujohidlarning ayollari qolgan odamga nisbatan onasining hurmatini o'rnida deyilgan onasini qanchalik hurmat qilinsa shunchalik hurmatda qolinishligi kerak bo'lgan chunki xiyonatga bu qadam bosishlik shunchalik islomda qattiq deb e'tibor qilingan Islom bu narsaning yutug'i shu yerdaki, islomning boshqa yo'llardan farqi shuki, bunga nazoratchilar qo'yib turib bunday narsani qo'ygan emas. Islomning alohida hay'ati boshqargan emas. bir hay'at qurilgan emas. Unga birinchi rahbar va uning atrofida 10 ta yordamchi bunaqa narsalar qurilgan emas. Faqat bitta uning qalbidagi har bir mo'minning qalbida o'rnashgan Allohning ko'rib turibdi degan nazorati o'zi kifoya qilgan. Mana bu narsa bilan islom boshqa dunyodan o'z harakatlarining hammasidan farq qiladigan joyi birinchi nazoratni qalbiga o'rnatgandir voqeaga o'rnatilgan kuch avvalda hozirda ham ko'p birodarlar shunga o'ylashadiki voqeda o'rnatilgan avval kuch odamlarni tarbiya qilib oladi deydi bu mutlaqo xato inson o'zining jasad mamlakatida o'zining qalbida o'ziga hokimlik qilolmasa bunda havo nafs bular hokimlik qiladigan bo'lsa hech qachon bunday bunday kishilardan topgan jamiyat bo'rilar jamiyati bo'ladi shuning uchun bu shu falsafa shunday narsaki bo'ri ko'plari bilan qo'shilgan vaqtda yaxshi o'nglanib qoladi choponlik qilaveradi degandan boshqa falsafa emas bu shuning uchun islomning hamma amalini qarab ko'rsangiz birinchi marta qalbda bu o'zining nazoratini o'rnatgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning daqiq tarbiyalari mana bu bo'lgan gunoh kabiralardan bittasi musulmonlarga ozor berishlik والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا mo'min kishilarga va mo'mina ayollarga ozor berganlar ular qilmagan amal bilan qildi deb ozor berganlar bo'htonu qiyomat kunida katta ochiqdan ochiq gunohlarni ko'targan kishilardir inson bir o'zingiz o'ylab ko'rsangiz bir jamiyat to'plangan joyga qo'lingizda pokiza narsa bo'lsa ham egilib qiynalib ko'tarib kelayotganligingiz o'zingizga munosib ko'rmaysiz uni bir muvozanat bilan ko'tarib kelishlikni xohlaysiz xalqlar o'rtasiga lekin qiyomatdagi hamma bashariyat to'plangan o'ringa qur'on tasvirlayaptiki bo'xton ya'ni bir katta bir axlatni yelkasida ko'tarib kirib keladi hozir ozor beradigan kishilar mabodo ozor bersa mo'minlarga ozor beryapti mo'mina ayollarga ozor beryapti qilmagan amallari bilan ularning sha'nlariga ko'p bo'stonlar qilyapti haq yo'lda yurgan kishilarga ko'p bo'stonlar qilyapti alloh subhanahu va taolo mana bu kishilarni nihoyatda bir achinarli ahvolini qur'onda suratlab beryapti gunoh kabiralardan ba'zilarini biz mana hozir aytib o'tganlarni ko'p kishilar aqlan tushunib olishadilar lekin bizga bir imtihonki ba'zi bir narsalarni inson shunchalik bir narsa ham gunoh kabiramikin degan xayol keladi unga mana bu men bu o'qishdan ilgari buni ogohlantirayotganligim islomning ba'zi buyruqlari insonning buni olloh rasulini hukmi deb qabul qilyaptimi yo aqli bilan qabul qilyaptimi insonning o'ziga ko'rsatib qo'ygan ba'zi bir hukmlarni inson o'zining noqis aqliga sig'dirolmaydi lekin olloh albatta biladiki bu narsa aqlga to'g'ri keladi u sizning va bizning aqlimizga to'g'ri kelmasa ham chunki aql dunyodagi hamma aql siz bilan bizning aqlimiz emas bu davrning aqli ham emas bir davr hali davri qiyomatgacha bo'lgan insonlarning aqli ham turibdi aql taqsimlanganda siz bilan bizga va shu asrdagi kishiga taqsimlangan emas aql butun yer kurrasidagi hamma bashariyatga taqsimlangan shuning uchun hali taqsimlangan aqllarni ham kutishlikka muhtoj bo'ladi balki iymon aqlning tasdiqlashligiga muhtoj bo'lmaydi iymon olloh rasuli tarafidan kelganligi muqarrar bo'lishligi bilan qabul qiladi mana bu narsalardan bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklariga murojaat qilishlik bilan bilib olamiz imom muslimni hadis to'plamlarida abu dovud va termiziy nasoiyning hadis to'plamlarida keltirilgan uch toifaga olloh qiyomat kuni gapirmaydi qaramaydi ham ularni poklamaydi ham ularga alamlantiruvchi azobdir birinchisi nima al musbil ya'ni musbil nima o'zini libosini oshig'idan pastigacha tushirgan kishi valmannan minnat qiluvchi hali darsimizda aytib o'tdik va o'zining matosini yolg'on qasam bilan bozorda o'tkazib olgan odam uchovi bizga bir o'rinda keltirilyapti minnat qiluvchini biz aqlimiz bilan tushunamiz yolg'on qasam bilan matosini o'tkazib olgan odamni ham albatta aqlimiz buni qabul qiladi bu kazzob deymiz lekin musbil o'zining libosini oshig'ining pastiga tushirgan kishi deganda nahotki shu narsa ham shunaqamikin deymiz shu kichkina narsa degan narsa aqlimizga to'g'ri kelmay qoladi lekin biz hadisni sahih ekanligini bildikmi rivoyat sahih bo'ldimi musbil tamom alloh subhanahu va taolo gapirmaydi qaramaydi poklamaydi degan so'zni qabul qilmoqligimiz kerak undan tashqari hadis sharifda imom buxoriyning rivoyatlarida ikki oshiqdan pastga tushgan izor o'tda dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari mana bu joyda bizning hukmlarni qabul qilayotganimiz aqlimiz bilan qabul qilyapmizmi yo alloh rasulini hukmi uchun qabul qilyapmizmi ajraladi bu yerda shuning uchun undan tashqari bir ba'zi narsalar borki shu jinday narsa bilan shunchalik katta jinoyat sodir bo'ladimi degan fikr paydo bo'ladi ko'pchilikka biz unga aytamiz bir kishi hisobchi bo'lsa shu bir yuz yigirma besh raqamini tezlik bilan yozib ketayotganda yoniga bir yuz yigirma besh so'm degan so'zni yozib ketayotganda yoniga ikkita sifrni qo'yib qo'ydi qo'li qimirlab yoki bir ming ikki yuz ellik so'm deb yozishni o'rniga yaniga bitta sifir qo'yib qo'ydi shunday arab tilida yozayotgan bo'lsa bitta nuqta bilan bitta sifir ado topadi birodarlar shunda uni hisobchi bu bergan qog'oz asosida pulni taqsim qilib yuborsa bir ming ikki yuz ellikni berishni o'rniga qaradiki yonida bir sifir turibdi shunga qo'shib berib yuborsa o'n ikki ming besh yuzni berib yuboradi shunda berib yuborgandan keyin bu taftish qilinganda bu taftish qilinsa bu siz o'n ikki ming besh yuz berib yuboribsiz bir ming ikki yuz ellik berishingiz kerak edi desa ha men bir ming ikki yuz ellik yozuvdimu deyilsa bu yerda bitta sifr ham qo'yganligingizni asosida men berib yuboribman desa ha bitta shu narsa bilan ham meni taftish qilib so'kaverasizmi desa to'g'rilan birodarlar shu bir nuqta bitta korxonada ishlayotgan odamni hamma molini bitta odamga o'tkazib yuboradi Bu katta jinoyat hisoblanadi. Shunga o'xshagan islomning ba'zi bir bizga Alloh Rasulini hukmini qabul qilishlikka tayyor qilishlik uchun bo'ladigan hukmlar borki, uni bizning noqis aqlimiz bilmaydi. Lekin Alloh biladiki, albatta bunda bizga katta zarar bor. Biz uni iymon bilan qabul qilmoqligimiz kerak. Mana bu gunoh kabiralarning bittasi shu. Mana navbatda esa ipak va oltinni erkak kishilar ipak libosni kiyib oltindan bo'lgan uzukmi yo boshqa biror bir taqinchoqni o'ziga taqishligi ipakni alloh subhana va taolo ayollarga halol qildi tillo taqinchoqlarni ayollarga halol qildi bu haqda erkak kishi u bilan tortishmasligi kerak shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kim dunyoda ipakni kiygan bo'lsa oxiratda kiyolmaydi dedilar lekin ipakni ba'zi o'rinlarda kiyishga ruxsat berdilar misol misol qilib aytganimizda badaniga libos teksa ozor bo'ladigan vaqtda ipakning silliqligi uchun shu qo'tir bo'lib qolgan badanini tuzalguncha kiyishlikka va hokazo jihodda tig'ning ta'sirini ipak to'sib qolganligi uchun shunaqa o'rinlarda kiyishlikka ruxsat berdilar oltin idishlarda kumush idishlarda biror bir ovqat ichishligimiz, choy ichishligimizdan qaytarildik. Va yana bizga muhimroq bo'lgan narsa ipakdan bo'lgan to'shaklarda o'tirishlikdan ham qaytarildik. Kim shularda o'tirishlik gunoh kabiralardan bo'ldi. Hadis sharifda Huzayfa roziyallohu anhudan yamoni radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadis sharifda nahana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam an nashraba fi wa an na'kula fiha وأن va الحرير va an najlisa alayha imom buxoriy shu hadisni keltirganlar men mana shu hozirgi vaqtda ko'ring o'zlarining qizlariga biror bir to'shak ko'rpa qilib berilayotgan vaqtda bu ko'rpa va to'shakni albatta atlas ipaklardan qilib berishlikka birinchi ehtimomni beradi ayollar beradi erkaklar ularning itoatkori bo'lib ketaveradi shariat bu yerda e'tibori yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni man qilyaptilar bu to'shakka o'tirishlikdan lekin uydagi ayollar buyuryapti biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hukmlarini e'tiborga olmaymizda shu ayollarni buyrug'ini qilib ketilaveradi bu ayollar johila o'zining jahannam yo'liga yetalashlikdan tashqari boshqani ham billa qo'shib olib ketadi mana bu narsa nazarimda bizni o'rta osiyo xalqlariga musulmon xalqlariga yahudiya ayollar rahbarlik qilganga o'xshaydi chunki har bir narsada ko'rsangiz islom nimani qilgan bo'lsa shu musulmonman deb degan taqvodorning uyida bor ayting hamma olim amal qildim deb davo qilgan hamma odamlarning uyida bu hamma qizlarini jo'natayotgan vaqtda butun atlas ko'rpalar bilan qilib bergan emas balki faxrlangan bu oddiy xonadonlardan emas taqvodorman deganlarning xonadonini tekshiring shuning uchun bizga u odamlar taqvodor emas rasululloh sollallohu alayhi vasallam man qilgan narsani qilishlik bilan taqvo hosil olmaydi u kishi qaytargan narsanidan qaytishlik bilan taqvo hosil bo'ladi ba'zi bir kishilarga aytilsa bular oddiy narsalar deyishi mumkin lekin oddiy narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan narsa oddiy bo'lmaydi birodarlar buni ollohning elchisi qaytarayotgan narsa shuning uchun biz gunoh kabiralarni bilishimiz kerak bugungi darsimiz bilan gunoh kabiralarni ba'zilariga to'xtalib o'tib ba'zilarini o'zinglarni bilishliginglarga havola qilib inshaalloh bugun tamomlaymiz vasiyatda zulm qilishlik vasiyatda zararlantirishlik ota vafot qilib ketayotgan vaqtda ona vafot qilganda vasiyat qilib ketsa bu vasiyatni ijro qilmaslik ya'ni vasiyat agar haq yo'lda bo'lsa birodarlar mabodo bir kishi bir qo'yni falon mozorga deb atab ketgan vasiyat qilgan bo'lsa bu vasiyat botildir shuning uchun vasiyatning o'zini qoidasi bor shu qoidasiga muvofiq amal qilishlik shart vasiyatni ijro qilishlik kerak bu vasiyatni bilan zararlantirib qo'yishlik vasiyatni buzib bu shariat man qilgan narsalardandir gunoh beradir. chunki qur'oni karimda vasiyatlar zikr qilinganda vasiyatan minalloh vallohu alimul halim bu olloh tarafidan vasiyat bu olloh biluvchi har bir narsani halim bo'lgan zotdir makr aldovlar bular gunoh kabiradir rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bazzoz abu hurayra rivoyatlari hadisi asosida rivoyat qilingan hadisda al makru val finnar makr va hadia aldovlar o'tda deyilgan ekan yomon makrlar o'zini ahlini o'raydi xolos o'ziga zarar yetkazadi deyilgan va gunoh kabiralardan navbatda esa sahobalarning so'kishlik sahobalardan birortasini kim so'ksa gunoh kabira qilgan bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki la tasubbu ashabi meni ashoblarimni so'kmanglar فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه imom buxoriy imom muslimda hadis to'plamlarida keltirganlar ashoblarimni so'kmanglar ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki sizlarning bittalaringlar uhud tog'icha oltinni sarflasa olloh yo'lida mening ashoblarim sarf qilgan bir mud bug'doy ya'ni bir mud taqriban bir kilo bug'doy sarf qilgancha savobni ololmaydi degan ekanlar shuning uchun ashoblarimda so'kishlikdan tilinglarni tiyinglar deb ko'p ogohlantirganlar hadis shariflarda hadisi qudusiyda kim meni do'stimni ya dushman bo'lsa men unga jang e'lon qilaman degan agar siz dushmaningizga g'olib bo'lish maqsadingiz bo'lsa dushmaningiz bilan kurashishni o'rniga ollohning do'sti bo'lishlikka harakat qiling Allohni do'sti bo'lishlikka har bir amalingizni Allohning buyrug'iga muvofiq qilishlikka harakat qiling, shunda sizga dushman bo'lgan odamdan Alloh o'zi himoya qiladi. Alloh u jangni e'lon qilaman deyapti. Shuning uchun ashabi kiromlarning Allohni do'sti ekanligida shak shubha yo'qdir. Ular mollari, jonlarini Allohning yo'liga shunday bag'ishlashdilar, ikkilanishmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini o'ylanmasdan qabul qilishdilar. Mana bunday zotlarni agar bularni dushman tutgan odamga olloh jang e'lon qiladi shuning uchun ashoblarni so'kkishlikka tili borgan odam albatta u mag'lub bo'lib dunyoda sharmanda bo'lib o'tadi mana bu gunoh kabiralarning ba'zilarini bayon qilgan bo'ldik alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda استعيذ بالله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما agar sizlar qaytarilgan gunohlarning kattalaridan saqlansanglar sizlarning boshqa xatoinglarni kechiramiz va sizlarning oliy dargohga ya'ni jannatga olib kiramiz deb va'da qilyapti shuning uchun ham gunoh kabiralarning ba'zilariga ogohlantirib o'tildiki shu gunoh kabiralardan tiyilsak alloh subhanahu va taolo boshqa xatolarimizni kechiradi va oliy dargoh jannatga dohil qiladi allohning va'dasi haq buni ta'kidlab aytyapti shuning uchun gunoh kabiralarni qo'limizdan kelgancha bildirishlikka harakat qildik qilishlik hujjat barpo bo'ldi eshitgan kishilarning ustida bunga amal qilishlik o'zlarining ixtiyorlarida qoldi shuning uchun bu ilm omonatini qo'ldan kelgancha yetkazdik bunga amal qilishlik birodarlar o'zinglarni ixtiyoringlarda havoyi nafsga giriftor bo'lgan odam bu gunoh kabiralarni amal qilolmaydi chunki u aytadiki bular hali muhim ishlar emas deydi o'zining haqida gunoh kabirani muhim ish emas desa olloh man qilgan narsani rasuli man qilgan narsalardan tiyilishlikni muhim demasa unga og'ir musibat yetibdi odamga va bu ba'zi birodarlar hozirgi darsdagi suratlarni yo'qotamizu ba'zi majburiy bo'lgan suratlar bor bularga yo'qotolmaymizu degan savol qildilar bunga javob shuki majburiy bo'lgan suratlar mustasno birodarlar alloh taolo bizni toqatimizdan tashqari narsaga buyurmaydi majburiy suratlardan bittasi jinoiy o'rinlarda guvohlikka va o'zining javozlarda olingan suratlar bu majburiy suratlar bo'lmasam bu jamiyatni boshqarib bo'lmaydi hozirgi bunaqa kizib xiyonat ko'p bo'lgan jamiyatda shuning uchun ularni masalan suratlari boshqa narsalarni u olib qolishlik bunaqa narsalar u bo'lmaydi suratlarni osib qo'yishlik gunoh bo'ladi suratkashlikni gunohligida shak shubha yo'q bu suratni kash bo'lmagan odamlar suratni osib qo'ysa ularni ham gunohkor bo'lishligida shak shubha yo'q ستنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية degan so'zni aytibdilar bu so'z umar ibn hattobni so'zlari ya'ni islomning halqalari birma bir ya'ni inson uni qadrlolmaydi islomni halqalarini islomning rukunlarini birma bir qadrlolmaydi. to'g'ri islomdan chiqib qolgan odamlar johiliyatda bir yashab ko'rmagan bo'lsa degan ma'noda odam pokiza narsalarni qadriga yetmaydi bir najasni hidini ko'rsa ini pokiza narsani qadriga yetadi johiliyat bir najas islom bir pokiza toyib narsa shu islomni ko'p odamlar islom xonadonida tug'ilib o'sgan kishilar islomni qadrlolmaydi o'zining ota onalarini pokiza nasihatlarini qadrlolmaydi islom to'g'ri ta'limotlarni qadr berganligini qadrlolmaydi ammo johiliyatda fisq hujurda yashab islomga kirgan odamlar islomning buyuk ne'matini ko'proq bilishadi mana bu ma'no maqsaddir buni ko'p kishilar mana nahotki shu islomni bilmasa edik ammo islomni bilmasdan yaniga kelmasdan yurgan odamlar ham islomni bilmaydi birodarlar islomni bir hukmlarini o'zi bir tekshirib o'zi bir bilsa o'zi ajablanadi nahotki shunday pokiza yo'lni insonlar qabul qilmaydimi shunga qarshi bo'lishadimi deb ajablangan bo'lardi yana bir kishi aytibdilarki hunarmandlarda bir ba'zi bir hunardagi sirlarni xos shogirdlarga o'rgatib boshqa odamlarga o'rgatmasa ilmni bekitish bo'lmaydimi degan narsani vaqt o'tdilar oldingi darsimizda ilmni bekitishlik gunoh kabira deganda lekin mo'min odamlar o'zini do'stlariga hunarlarni o'rgataverishlik kerak u o'rgatishdan qo'rqmaydi modomiki dunyoqarashi islomiy bo'lsa chunki mo'min odam biladiki rizqni olloh beradi deydi shu e'tiqodda bo'lgan odam qo'rqmay o'rgataveradi bu bizga kirib qolgan bir fe'llar hammasi bu dahriylik nazariyalari ostida kirib qolgan birodarlar sezmagan holatda insonlarning qalbiga kirib qolgan o'rgatishligi kerak dinda chuqur ketmanglar deyilibdi dinda o'rtacha bo'lishlik buni ma'nosi nima degan bir savol qildilar dinda biz g'uluv chuqur ketishlikdan qaytarilganmiz islom bir narsani buyurgan bo'lsa qilaveramiz uni chuqur ketmaymiz misol qilib aytganimizda bir mo'min odamni uyida turgan xolosda namoz o'qiveramiz bizga pokiza deymiz uni tekshirib buni mayda bolalar kirib turadimi bu yerga yo'qmi deb tekshirishlikdan biz qaytarilganmiz indamay yo'qaveradi mo'min odamni shu tamom bizga shu kifoya qiladi namozxon mo'min odam g'ulu ketishni bir oddiy misolni aytyapmiz dindagi g'uludan biz qaytarilganmiz ko'plar duo qiling debdilar mana umumiy duo qilamiz alloh subhanahu va taolo farzand solih so'raganlarga alloh taolo farzand solih solihalardan bersin kasallarga alloh taolo shifo bersin alloh taolo mahbuslarga alloh najot bersin alloh subhanahu va taolo g'amga giriftor bo'lganlarni alloh taolo g'amini ko'tarsin va va Muhammad alihi ashabihi ajma'in. gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin shu darsimizni davom qilsin